آمنت أن الآخرة لا بد يوما آتية كل الخلائق حاضرة كل السرائر بادية آمنت أن الآخرة لا بد يوما آتية كل الخلائق حاضرة كل السرائر بادية Teuhid i Allahova jednoća nije izgovaranje jezikom samo, već je i izgovaranje jezikom i uvjerenje u srcu i rad po tome. في موقف ما أعظم لم تخف منهم خافية والهول فيهم قد بدا الشمس من I nama danas govore i kazuju, gledajte, vi pretjerujete u tome. Ne uzu billah. Mi jedan dio toga ako primijenimo, jedan dio onoga što je Resulullah ali sad salam radio. Ako nama govore da mi pretjerujemo, šta biše rekli Allahovom Resuli Ekremu ali sad salam. šta bi će njemu rekli ako za nas ovako i govore da predvjerujemo šta to treba da znači ismijavanje otvoreno sa sunnetom sa vjerom izigravanje sa vjerom nadjevanje svakakvih imena onima koji se drže ispravno i izvorne vjere to je vrlo opasno kullu al السرائر باديا حوض الحبيب وقد روى كل القلوب الزاكية أكوابه من عدها عد النجوم الزاهية Ima ljudi koji Allaha obožavaju površno. Tek tako, ne mora, neobavezni dio kulture misli da mu je vjera u tamburanju nije vallah odredimo sebi vrijeme dnevno koliko ćemo čitati svojim porodicama odredimo vrijeme kada ćemo sa njima raditi Ako žene svoje ne zabavite dinom, one će vas zabaviti dunjalukom.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 ve sellem prvo i osnovno jeste da spoznamo koga vjerujemo i koga obožavamo to je osnova našeg šahadeta ono čime čovjek biva živim i bez čega je mrtav prazna tjelesina koja hoda po dunjaluku i čeka samo svoj eđel kada će ga u grob spustiti ono čime jedan mu'min živi to je ovaj šehadet čime živi i zašto umire La ilaha illa Allah Muhammedur Rasulullah. To je osnovno što smo dužni shvatiti, spoznati i vjerovati. I na osnovu toga da radimo. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam i to uvijek treba da imamo na svome umu 13 godina svoje poslaničke misije pozivao je ljude u tevahid u Allahovu jednoću to znači da ti je Allah jedini taj koga obožavaš kome na seđu padaš i koga vjeruješ i za koga se žrtvuješ da ti je on najpreći i da ti je preći od cijeloga svijeta da ga najviše voliš i da u ime njega voliš i da u ime njega mrziš da u ime njega živiš i da u ime njega umiriš da se u ime njega žrtvuješ i to je to tvoje odbacivanje la ilahe odbacivanje svih drugih božanstava što ljudi obožavaju bilo da se radi o njihovim strastima i ovom dunjaluku bilo čemu što ljudi na dunjaluku obožavaju i zašto žive i umiru illa Allah osim samo jednog Allaha uzvišenog te barake o ta nije tek tako Resulullah sallallahu alaihi ve sellem 13 godina od 23 njegove poslaničke misije pozivao u ovaj teuhid, u ovu Allahovu jednoću. Kada su ljudi to shvatili kao temelj svoga vjerovanja, kasnije kada im se reklo fehel entum muntehun hoćete li se proći alkohola i onaj koji je držao čašu u ruci nije smogao snage i nije ga mogao šeitan prevariti da kaže i za tu jednu čašu vala da ovu čašu završim pa neću više ne ima fehel entum muntehun hoćete li se vi proći semijana wa etana la ilaha illallah tu se pokazuje tvoj šahadet to je taj šahadet tvoj šahadet nije uzet tespi pa hiljadu puta la ilaha illallah la ilaha illallah a dođeš vama u praksu ništa od toga ne ima. Teuhid i Allahova jednoća nije izgovaranje jezikom samo, već je i izgovaranje jezikom i uvjerenje u srcu i rad po tome. Lejsel imanu bi temenni ala bi tahalli nije iman po željama i u nadama i u kićenju da se busa uprsa ja sam musliman ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل već ono što uđe u srce i potvrđuju ga dijela to je taj iman koji mi svakodnevno potvrđujemo svoj šahadet da ti je Allah sa jedne strane najpriči a s druge strane njegov Resul Muhammedu Rasulullah da njega slijediš el mutaba da ga slijediš u onome što je on radio i što je govorio jer je on najbolje znao šta Allah voli i šta od nas traži da radimo i traži da ostavimo i to je naš šahadet slijedimo Resula ali sad to sam na tome putu ostavio sam vam dvoje lenta dillu ma inteme sektom bihima nećete zalutati ako i se budete držali kitab Allahi wa sunneti Allahov kitab i moj sunnet sunnet Resula ali sad, sad. to jeste njegova praksa cijelokupni život njegov a od njegovog sunneta su i farzovi i sunneti i mustahabi i sve je to njegov život i pozivanje na dobro i odvraćanje od zla i borba protiv kafira i munafika i sve je to njegov život bio kada mu'min shvati taj svoj šahadet koji izgovara da mu je Allah najpreći da Allahu i bade čini i da njega samo obožava i da se njemu u potpunosti pokorava i da radi po propisima kako nas je Resulullah sallallahu alaihi sallam kako nas je naučio onda je kao vrlo važno pitanje u čovjekovom životu thumme stakamu zatim ustraju na tome putu nije pitanje samo da li si ti shvatio šta je istina već da li si to što si shvatio i prihvatio a nije ni to gotovo već to što si prihvatio hoćeš li ustrajati u tome to je vrlo važno hoćeš li do kraja svoga života do trenutka kada, dokada ti eđel tvoj ne dođe melek smrti dok ti ne dođe dušu da uzme hoćeš li biti na pravom putu ili ćeš tražiti krivine i skretanje desno i taj iman to je jedna vrijednost velika i zato Allah provjerava mu'mine ma kan Allah li yadhara al mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al khabitha min al tayyib to mora bit sunnetullah to je Allahov zakon ne može se Allahu desiti da ostavi vjernike u onome u čemu ste vi pomiješane i onaj koji valja i onaj koji ne valja svako samo kaže ja sam musliman hatta je al habitha bin tayyib dok ne odvoji one nevaljaste od onih koji valjaju to kaže ma rasul ali zato se a kamo li nama i zato iskušenja i dolaze i moraju doći samo što kroz ta iskušenja mu'min izlazi još čvrši i jači a oni drugi padaju وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفِ ima ljudi koji Allaha obožavaju površno tek tako ne mora neobavezni dio kulture misli da mu je vjera u tamburanju nije vallahi fa in asabahu khairun itma an nabi ako ga zadesi kakvo dobro i reći će alhamdulillah wa in asabahu fitnatun in qalaba ala wajhi hasira dunja wala ahra a ako ga kako iskušenje i fitne zadesi okrene se naopako protiv vjere i zaboravi din i mijenja svoju vjeru i padne s pravoga puta u propasti je et dunja wal ahire i dunjaluk svoj i ahire postao rob toga dunjaluka ko je taj yusbihul mu'minu yusbihul ređulu mu'minan wa yumsi kafira vremena fitne ta iskušenja kada će čovjek osvanuti kao vjernik a omrknut kao kafir na uzubila šta to radi je bi udinehu bi aradim mine dunja prodaje svoju vjeru za neku dunjalučku korist bilo kako iskušenja ta moraju doći koja su to iskušenja ti sam u pogledu tvoje vjere da li će ti tvoja vjera biti najpreća ispituje se tvoj šahadet u pogledu tvoje porodice da li ćeš se povesti za protjevima ovih ili oni u pogledu tvoje djece da li će ti biti preća od Allaha uzvišenog? da li si ih na Allahovom putu usmjerio da idu u pogledu tvoga rada za Allahovu vjeru stalno si na jednome iskušenju ko može ostati i opstati na tom je pravom putu dok se ne susrednemo sa svojim gospodarom Tebareke Otahala ko je taj? to mogu oni iskreni vjernici koji su uzeli ispred sebe Kur'an i Sunnet يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله nemojte prelaziti pred Allaha i njegovog Rasula drugim riječima nemojte ništa raditi dok ne pitate Allaha i njegovog Rasula ali za to se dok ne vidite šta to Kur'an kaže i šta to kaže praksa ovoga Rasula ali za to nemojte vi po svojim mišljenjima i po svojim prohtjevima raditi da ne biste zalutali fela te tebi ul heva en tadilu nemojte slijediti svoje strasti pa da ne skrenete sa, sa pravoga puta kada je to tako kada znamo da nam je Kur'an i sunnet na prvom mjestu potrudimo se i nastojimo što više da iz ove knjige naučimo da i najbolje učimo onaj ko uči Kur'an pa mu je teško učiti ima duplu nagradu a onaj ko ga uči lahko i lijepo on je na stepenu čistih meleka hadis tako kaže i za svaki harf po deset sevaba ne kažem da je elif la mim harf nego je elif harf lam harf, mim harf. Zatim, da što više naučimo iz prakse Resulullah sallallahu alaihi wa sallam. Dalje, da budemo u skupini onih koji se drže istinskog islama. Vuk jede one ovce koje idu iz tada. Treba da imaš džamiju i mesčit mjesto dinskog okupljanja sa braćom a isto tako vaše žene i vaše sestre i vaše kćeri i nemojte njih zaboravljati ku enfusekum ve ehlikum nara čuvajte sebe i svoje porodice od džehennemske vatre nastojte da imate okupljanja svoja dersove dinsko druženje, učenje Kur'ana, čitanje korisnih tekstova i na taj način što više da jačate. Zatim, nakon toga, naša je dužnost da ono što smo naučili prenosimo na druge. Onoliko samo koliko znamo i ni pošto tu granicu ne smijemo prekoračiti da govorimo o Allahovoj vjeri i u Allahovoj vjeri ono što ne znamo ili što pretpostavljamo samo onoliko koliko pouzdano znaš beligu anni walau aje kaže Resulullah sallallahu alaihi sallam prenesite od mene makar to bio jedan ajet koliko znaš onoliko prenesi a onda budite svjesni da je velika i ogromna odgovornost u Leme koja je među vama onih koji znaju i oni će biti pitani posebni, posebnim pitanjima pred Allahom subhanahu wa ta'ala Ulema ako bude šutila samo pazite ovo vrlo dobro ako bude šutila i ne bude ljudima tumačila ono što je dužna da tumači prokleta je od Allaha i od meleka i od ljudi u slučaju da šute i da ništa ne govori a ako krivo govori onda je to iftira i izmišljanje laži na uzvišenog Allaha a oni ko to radi nikada u džemine tuči neće po slovu Kur'ana i nikada se iz džehennema kutarisat neće a oni koji šute i neće da tumače kažu nek stane neću ja ljudi će se pobuniti ne smijem ja to njima kazati neće nekome biti pravo i tako dalje takvi su neka znate prokleti od Allah u Kur'an Kerim ali to nije dovoljno ako imate i najbolju olemu ako vi kao umet i kao narod nećete stati iza njih kakva onda korist kada imamo Musa a.s. koji je svome narodu rekao idemo se boriti mi ćemo biti pobjednici a ovi stadoše i za njega njegov narod i kažu kome Musa a.s. je li alim ili nije samo alim nego pejgamber Allahov resul kažu mu idheb ente wa rabbuke fe inna hauna kaidun ili ti i tvoj Bog pa se bite a mi ovdje ostajemo mi nikod ne idemo što znači da imamo i kada imamo najbolju ulemu ako ne ima iza te uleme ko da stane kakva fajda i kakva korist i to kada da stane ne u ovoj ljepoti u rahatluku dođe na ders bez ikakve obaveze bez ičega nego kad prava istinska iskušenja nastupe jedan se vladar pobojao od jednog alima što se počelo puno svijeta oko njega okupljat na dersovima predavanjima pa ga pozva i kaže a se bojim da oni sutra meni probleme ne naprave u državi kaže ne boj se kaže ti ja njih dobro znam uzame je samo jedan i po čovjeka Ako jedan i po čovjek vidi mi koliko ti dolazi na des, kaže jedan i po. Pošalji ti meni sutra svog čovjeka koji će mi prisvjetom reći da me ti zoveš. I tako i bi. Dođe i kaže tražite vladar da mu se javi što tradan. Svi malo pomalo kudi kamo. Sutra da nikoga. A ovaj čeka. Kaže, sad gdje su ti taj jedan i pol? kaže sad ćeš vidjet pa ti otamo ide jedan ide kroz redovane vojske i ne okreće se hoće da vidi šta je sa njegovim alimom tim kaže eno jednog šta je sa onom polovicom kad eto ti ide drugi dva koraka pa stane okrene se pa opet dva koraka treba mu još jedan pa da bi bio cijeli tako je većinom među ljudima hajde huso, hajde mujo, hajde naprijed. A onda mi ćemo i za tebe. <laughs> Hajmo braćo, što kažu, plivajte u krvi, ja ću biti i za vas. Ne može to tako. Mora se biti zajedništvo, ali prije toga zajedništva mora biti zajedništvo akide i zajedništvo cilja. Ne može biti to tome cilj uspostavljanje drugačijeg sistema, a ono onome cilj drugačijeg sistema. I je ista borba u istome safu, to neće dovesti do svoga cilja niti rezultata. Zašto? Jer se ciljevi ne slažu. I na kraju, ako izvojevaju pobjedu, ako dobiju pobjedu, on će se međusobno sukobiti. Što? Jer im se ciljevi sami razlikuju i razilaze se u ciljevima. Zajedništvo u vjerovanju, u vjerenju, i zajedništvo u ciljevima to moramo uspostaviti među sobom onda red je uspostavljanje reda je od islama što znači ako zaista ko što kažemo želimo da ostvarimo napredak među nama u našem zajedničkom radu za ovu vjeru onda se dogovorimo po našim džematima uspostavimo kontakt jedni sa drugima. Neka imamo dersove onako jednoliko kako možemo. Svake hefte, subotom i nedeljom, kao početak učenje Kur'ana, zatim čitanje ove literature ispravne, preslušati jedan drugoga, uzeti pripremiti jedan tekst pa ga prepričati, na svaki način se organizovati i aktivirati, a nakon toga i pozvat među sebe onoga ko će nam ukazati na neke činjenice koga ćemo pitati pozvati onoga ko će nas ispitati isto tako onoga ko će nam održati jedan aktivni jedan seminar intenzivne prirode koji će biti nekoliko dana ali će tu biti više predmeta u aktuelnoj situaciji da se progovori i tako dalje danas je svijet malehan postao preko interneta vi možete jedni sa drugima kontaktirati uz najmanje troškove pisma i tekstove i knjige isto tako prebacivati pa čak i kasete audio kasete, zvuk može se prenijeti iz jednog u drugo mjesto vrlo lako preko interneta to nije ništa teško opravdanja nikakvog ne imamo samo je na nama da se što više potrudimo pogledajmo mi samo izvagajmo mi sebe mi koji smatramo da ipak smo koliko bilo bolji od drugih barem potom je što nastojimo sunnet da upoznamo i da po njemu radimo onoliko koliko možemo ali izmirimo sebe u jednoj vrlo važnoj činjenici a to je nema nikog od vas ovde koji ne zna jedan strani jezik pa jezik koji mu koristi radi njegovog dunjaluka a znali se arapski jezik koji nam koristi radi ahireta, radi Allaha, radi razumijevanja Kur'ana i Hadisa, Resula alaihissalatu wasalam, razumijevanja fikha, dina našeg, ako je, ako se radi o dunjaluku, može se i kineski ako treba naučiti. Ako se radi o ahiretu, ne kažem da se neće naučiti. Ali je čovjek živio u jednom gafletu. Židovi imaju svoj jezik koji čuvaju na cijelom svijetu kažu ne ima težeg jezika zakućati je go njihovog zar smo mi gori od njih pa ne čuvamo svoj jezik jezik Kur'ana jezik u džennetu jezik Resulullaha sallallahu alaihi ve sellem to je njegovo isto poštivanje da ga i u tom je slijedim nastojimo pa će nam Allah dati bereket i mogućnost i olakšat će nam sve to pa ćemo dosta toga saznati odredimo sebi vrijeme dnevno koliko ćemo čitati svojim porodicama odredimo vrijeme kada ćemo sa njima raditi ako žene svoje ne zabavite dinom one će vas zabaviti dunjalukom pa ćete i vi zaboraviti na din svoje žene, svoje porodice svoju djecu zabavite vjerom a to je korist i vama i njima i prije svega dužnost nije dovoljno da donese se knjiga u kuću i da se stavi u rafu i završeno sa tim već je treba raditi i čitati treba razgovarati o njenom sadržaju i na kraju to treba primjenjivati na takav jedan način inša Allah vidjet ćete za mjesec, dva, tri pa za godinu i više inša Allah koliko se napredovalo sa Allahovom pomoćom pa će jedan od vas biti u stanju da ode i neće se bojati ni svjedoka i ovi i oni već će on otić pa će njih pozivati u islam i biti čvrst pred njima jer mi imamo takav kitab i mi imamo tako znanje sa kojim se ne bojimo ničega na dunjalu ovde od ovih dunjalučkih znanja kad je tako iman svoj pretvorimo u naša dijela. Pretočimo to što je u srcu i na jezicima i u naša dijela. Angažujemo se za svoj din. To će nam trebati. Na danu kada će i vjernici požaliti. A kamoli nevjernici? Vjernik će požaliti mu'min požalit ćeš što je bilo šta u svome dunjaluku propustio, a da nije to iskoristio. A kafirite kako će požaliti? Jer mu valja vječno u džehennemu boraviti. A Bog zna kada će kome od nas eđel njegov doći. Kada će nas praznih ruku u mezar spustiti i nećemo od ovog dunjaluka koju ističemo ništa u svoj grob ponijeti i staviti nego svoja dobra dijela koja smo uradili ili ne daj Bože i ona druga ako i se nismo okutarisali i od njih te obje došli razmislimo o toj činjenici jednoj velikoj da nam sutra pred Allaha vaja stat i za ovaj emanet veliki odgovarat mi među svojim porodicama imamo oni koje valja usmjeravati i ispravljati kome treba kazivati zar mi imamo još uvijek vremena za televizore za budalaštine za traćenje vremena jesmo mi to prošli sira čupriju prešli pa ne imamo više nikakve brige Omer radijallahu anu na smrtnoj postelji pa kažu mu zašto zašto plaćiš kada ti je Resulullah a.s.v. garantovao džennetu garantovan mu džene da on se brine, on plaće dolazi mu eđel a nama nije garantovan džene ne znamo hoćemo sutra kad izađemo pred uzvišenog Allaha hoće li biti zadovoljan sa nama ili neće šta će nam se dati na dan jeumen jeđalul vildane šiba na dan kada će djeca objeliti djeca kada se kaže Ademu alaihi selam izvedi iz svoga poroda one koji idu u džehennem pa će pitati odazivam ti se Allahu odazivam koliki je njihov broj koji idu u džehennem a Allah mu kaže od 1999 pa će toga časa djeca obijeliti jesmo li mi od ove ili od one skupine jesmo li mi bezbjedni fala je'menu mekra Allahi illa l'qavmul fasikun ne može biti bezbjedan Allahove kazne osim narod griješnički zar nam toliki toliki udarci i tolike opomene nisu bile dovoljne nama koji sebe smatramo koliko bilo svjesniji od drugih. Umozni se završi rat i mislimo više nikad ništa neće biti. Ko garantuje život i smrt? Pa vidimo u Čečeni šta se radi. I do juče i kod njih bio rat pa stao. Pa opet krenu pa vidimo šta se dešava. Ali kod nas, nažalost, mnogi još pameti nisu došli. Nažalost, do juče su im pare propale u tim kamatnim bankama, a oni lete opet danas da ih ulože. I propadoše im opet pare hoće li ikada pameti doći efela jakinun zar pameti ne imaju ovo što se oko nas dešava ne ima toga ko može biti siguran osim mumin koji se privati Allahove vjere la melđe evo la menđa minke illa ilajk od tebe ne ima Allahu skrovišta i da se mogu negdje skloniti i pobjeći osim samo tebi Allahu kako ćeš sutra raditi po nečemu ako ne znaš kako to treba raditi želja sama i volja za radom nije samo dovoljna jer su kršćani željeli da rade ali nisu imali iluma pa su edalun koji su daleko otišli na krivi put a židovi el magdubu alejhim suprotno židovi su znali a nisu htjeli raditi pa su prokleti pa se Allah na njih rasrdio. A kršćani, suprotno. Kršćani su htjeli da rade, ali nisu znali kako će raditi. Pa su otišli na krivi put. Naš put nije ni jedno ni drugo. Već je naš put put znanja, iskrenog i ispravnog znanja i put rada po tom je znanju. A iskušenja su tu, to je već određeno. I ne smijemo pred tim iskušenjima pokleknuti dolazili su Resulu alaihi sallatu wasalam u Mekke i govorili da ćemo ti vlast da ćemo ti čast da ćemo ti sve što tražiš ali gledaj ti malo da popustiš u tome i nama danas govore i kazuju gledajte vi pretjerujete u tome ne uzubila mi jedan dio toga ako primijenimo, jedan dio onoga što je Resulullah ali sad sa salam radio ako nama govore da mi pretjerujemo šta bi biše rekli Allahovom Resuli Ekremu ali i sad salam šta bi biše njemu rekli ako za nas ovako i govore da pretjerujemo šta to treba da znači ismijavanje otvoreno sa sunnetom sa vjerom izigravanje sa vjerom nadjevanje svakakvih imena onima koji se drže ispravno i izvorne vjere to je vrlo opasno onaj ko je toga svjestan neka dobro zna da ga to iz vjere izvodi i da time nevjernik u Allaha postaje izigravanje sa Allahovom vjerom ili sa onima koji slijede Allahovu vjeru nadjevanje njima svakakvih imena izrugivanje njima jer to nije njima izrugivanje već onome čega se oni drže لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد nemojte da te nemoj da te prevari to što su kafiri uzeli maha na Dunjaluku i osilili se metalom kali to su neznatne koristi i užici ali zatim im je mjesto u džehennemu, a ružno li je to mjesto boravišta. I zato kada bi mu'minu radili šta bi radili, mu'min je na kraju na dobitu. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah. Ne moj tražiti na dunjalu kuda naplatiš. Vi ćete svoje nagrade na kıyametskom danu dobiti. Mumin dobija još i prije, alhamdulillah, u rahatluku svoje duše i ljepoti svoje, svoga imana, koji drugi ne mogu osjetiti. Ali prava nagrada je samo anamo i prava kazna je samo anamo. A dunjaluk će proći kao što je prošao i onima prije nam. I zato na mominu je da stavi prst na čelo i da se dobro zamisli na čijoj sam ja strani ili sam na Allahovoj ili sam neuzobila na šeitanovoj ne ima treće strane ne ima više neopredijeljen nekad je to bilo neopredijeljen ne ima toga neopredijeljeni to su oni la ilaha ula i wa la ilaha ula nije ni ovima nije ni unima ko su to? munafici innal munafiqina fi darkil asfali minan nar oni će na dnu džehennema biti potpala onim drugim džehennemlijama koji nisu ni tamo ni vamo ti se moraš opredijeliti jesi li Allahov ili si šeitano čiji si ولقد صدق عليهم إبليس ظن فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين i pravo imao šeitan to što je mislio da će ga većina ljudi slijediti osim male skupine pravih vjernika i tako jest jer je od prije šeitan rekao wala do aktharahum shakirin Allah u većinu ljudi nećeš naći da ti zahvaljuju biće ti asije i jesu asije I jesu dostigli taj niski stepen asiluka uzvišenom Allahu slijedeći toga prokletog šeitana koji nam je dao vrlo jedan slikovit primjer šta znači nepokornost Allahu njemu je Allah rekao seđdu učini jednu seđdu pa kada je smogao snage iz, su, iz svoje nepokornosti i bezobrazluka da kaže neću Allahu šta je to on odbio odbio jednu jedinu seđdu pa je bio istjeran iz dženneta proklet za uvijek i džehennem mu garantovan jer nemoj gledati koliko griješiš nego gledaj kome griješiš a to je svome stvoritelju uzviš i zato nam uminuje da se opredijeli i da se ne ozvrće lijevo i desno šta će mu ko kazati već gledaj šta će ti Allah kazati i kako ćeš pred njim dževav dati i kako ćeš odgovoriti pa ćeš onda inša Allah biti kako treba i Allah će te onda u tome učvrsti to je put našeg Resula alaihi sato salam nije on bio u svili i kadifi otišao je u tajif pa uzeše kamenice pa su ga izranjavali tim kamenicama pa bi protjeran iz rodne mu meke muhađir posto kod svoje kuće i kućišta i svoga bogatstva protjeran, nije siguran za svoj život pa dođoše ne ostaviše ga mirnog na uhudu pa mu rasjekoše dva zuba pa mu pan, pancirne halke upadoše u meso pa zubej ribne avam ih vadi zubima pa on dva svoja zuba polomi pa ne mogoše zastaviti mu krv pa mu i njegova kći Fatima stavi pepela na tu ranu da bi se krv zaustavila Allaho poslanik ali i sato salam Pa mu Allah kaže kako vi mislite ući u džennet? A pa vas nije zadesilo one kao ono što je zadešavalo prije vas. Ne da će su ih zadešavale teškoće dok nije poslanik i vjernici uz njega dok nisu povikali meta nasrullah kada će Allahova pomoć i pobjeda doći ela inna nasrallahi qarib tada je Allahova pomoć blizu kada noć postane crna onda dolazi zora kada priženski musibet onda se očekuje i razgala od Allaha to je Allahov takvi zakon kada je to tako na nama je da radimo za ovu vjeru da se trudimo, da vrijeme svoje koristimo i cjelokupni naš život postaje ibadet. Wallahi, kad spavaš računati se ibadetom, kad jedeš ibadetom, kad hodaš ibadetom, kad govoriš nešto ibadetom, kad razmišljaš ibadetom, a kamoli namazi ostali drugi ibadeti. I to je ono وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Stvori i ljude i džine samo zato da mi samo ibadet čini. Što znači cijeli tvoj život je jedan ibadet. I stalnost je Allahu pokornost. To nam je prilika. Posebno to kažem ovim mlađima. Jer od sedmorice koji će biti u Allahovoj hladovini na danu koji će trajati 50.000 godina prije početka suđenja od sedmorice koji će biti u Allahovoj hladovini jeste i onaj lašabu neša'e fi ibadetilla i mladić koji je od početka od svojih malih nogu bio Allahu u pokornosti nije isto onaj ko se prihvati vina od početka i onaj kastije i onaj kazni alhamdulillah i to je hajr ali nije isto la jeste mu ne mogu se izjednačiti kao onaj od početka koji je nastavio da, da radi da se trudi na velikom smo ispitu i nikada više kada bismo dali imali i dali sva bogatstva ovoga svijeta nikada ove minute koje su prošle i ovi sahati i ove godine nikada nam se više vratit neće od našeg ovoga dunjaločkog života ono što je prošlo to se više nikad ne može nadoknati oni koji su preselili na ahiret nikad više na dunjalog doći neće staće pred Allah u jednom drugom životu ali tamo kada bi klanjali i dan i noć ima im fajdeni Džehennemi je kada bi klanjale i postile i ne znam šta radila u Džehennemu i dan i noć nikakve fajde nema. Jer to nije kuća gdje se zarađuje. Prošao im je dunjaluk na kome su mogli raditi i zaraditi. I zato u ostatku ovog našeg života, a mi ne znamo koliko ćemo živjeti u ostatku ovog našeg kratkog života radimo i potrudimo se žrtvujmo se i ne žalimo za Allaha jer vallahi Allah nikome dužan ostao nije platio je svakome i preplatio od duplo do sedamstotina puta a nekada bi gajri hisab bez kantara, bez računa da je neograničeno voli tebi hajr i dobro više nego što želiš i voliš sam sebi pozivate vallahu jedu ila dari salam Allah poziva u kuću spasa a ko će se odazvat wa yahdi man yasha ila sirati mustaqim. a upućuje koga hoće napravi put ko je zato ga hajra Allah će mu ga dat ako nije wa yudillu allahu zalimin da idu krivim putem zulubčari i zato iskoristimo ovu veliku priliku potrudimo se gdje god smo i nemoj tra, nemojmo tražiti opravdanja teško je ovo i teško je ono zaista nama nije ni jedan djelić teškoće koliko su pretrpjeli oni koji su bili prije nas dolaze u Mekke ashabi Rasulullah Resulullah a.s. dolaze mu i kažu ela te stansir lena ela te djur lena Boži je poslaniće, zar nećeš za nas dovu učiniti? Zar nećeš od Allaha zatražiti da nam pomoć pošalje više? Ovo se trpiti više ne može. Pa im kaže Resulullah alaih sada sam, kane fi men kane kablekum, među onima koji su bili prije vas, čovjek bi bio uzet, pa bi rupa bila iskopana u zemlji, stavljen bi bio u nju, a onda bi se na njega stavila sablja i tako bio uzet bi, testera tako da bi bio presjećen na pola pa bi bilo uzeto že, željezne, željezna kliješta pa mu se meso živo čupalo ali se ne bi odrekao svoje vjere ali ste vi narod koji požuruje walakinakum qaumun tastajilun tako mi Allaha ja se za vas ne bojim ovi dunjaločki iskušenja siromaštva ne imaštine ali se bojim za vas ali se bojim za vas da vam se dunjalog otvori pa ćete se prihvati za taj dunjalog pa ćete se u njemu natjecat pa će vas helač učiniti kao što je uništi one prije vas to su nasijati Resulullaha sallallahu alaihi sallam bili koji su onda važili i važe sada i do kijameskog dana i to je taj, taj program i ta vjera koja se ne mijenja i zato jesmo rekli šahadet i prihvatit ćemo se lamdjela toga i ne ima površnog rada i ne ima viška nego sve raditi i najmanji hajr gdje možemo i kada možemo uraditi potrudit ćemo se da ga ostvarimo a na tom je putu šta nas zadesi ne treba nam i ne smije nam nimalo biti krivo jer si postupio po Allahovom propisu. Kad je to tako, očekuj samo Allahovu pomoć in tansurum yansurkum Ako pomognete Allahovu vjeru, on će vas pomoći. Dakle, kada je tako, to ti je zasigurno garantovana Allahova pomoć ako se ti prihvatiš svoje vjere. Odluči se, prihvati se i radi za ovaj din, neka znaš da će s Božijom pomoći uspjet i na Dunjaluku i na Ahiretu.